ašies ypatingą reikšmę to meto visuomeniai nulėmė ir jos veikėjo autoritetas. Nes, na, tas pats Mykolas Leževičius, jis šiaip tai ką, na, privatus viso labo advokatas. Vairias bylas sprendžia taip, kai kurios iš jų garsas, užsidirbo ne, nemažai, buvo įsipainėjęs ten e, bent jau vieną kartą mokesčius, ne, ne, ne taip sumokėjo per mažai. Na, visko buvo, bet jokių pareigų valstybė neužimantis žmogus, bet jo autoritetas buvo toks. Iš dalies dėl to, kad jisai ir bendravo su Stasiu Lozaraičiu, su Dovu Zaunium, na, jau minėjau Turauską. Kitaip tariant, užsienio reikalų ministerija buvo tarsi jo draugų burelis. Tai autoritetas buvo toks, kad naujai paskirti diplomatai Lietuvoje susiklostė vos ne kaip taisyklė, kad jie iš pradžių įteikdavo kredencialus Antanui Smetonai, o vėliau nuvykdavo su vizitu mm, pas Mykolą Sleževičių. Na, salonas pas jį, taip ten arbatėlės, prieimimai vyksta šiokie tokie. Tame tarpe ir literatų tą ašies veik, veikivavimą buvo labai sunku VSD kaip nors kontroliuoti, nes, na, o ką jie galėjo padaryti? Agentai savo tarpo, tie, taip sakant, sakant, vienas kitą pažįstantis politikai neįleis. Užverbuot uh, kokią nors tarnaitę, nu, ką jis supras iš jų kalbų. Pasiklausyti telefonų, telefonų galėjo, bet ypatingos prasmės nebuvo, nelabai jie ten telefonų reikalus tvarkydavo. Na va, ir, ir, ir. Tiesa, domėjosi beje ne tik VSD, domėjosi, domėjosi ir Lietuvos komunistų partija. Sniečkus, va būtent per e, Sleževičių tarnaitę rinko tam tikrą informaciją, ką jie ten sprendžia, ką jie ten nusprendžia. E, Smetona tų atstovų iš ašies vyriausybei nemėgo. Iš dalies tiesiog nemėgo, kad to bus opozicionieriai. Na, iš dalies e, dėl to, kad na, siūlo visokius jam nepriimtinus pasiūlymus. Ten koks e, sutkus finansistas e, prastas, nepatiko. Finansų ministras ašies. Bizausko iš viso na, ne, negali sakyt, kad nekentė, bet e, labai atsargiai jį žiūrėjo ir, ir bandė atsikratyti. E, jau, taip sakant, birželio 40 metų okupacijai artėjant e, sugalvojo, kad Ar gerai būtų, kad išvažiuotų Bizauskas į Jungtinės Amerikos valstijas tiesiog pasiuntiniu Lietuvos. Ir jau taip dokumentus sutvarkė. Na, būtų išvykęs iš vienos pusės, būtų likęs gyvas, nes Bizausko likimas tragiškas. Sovietai jį, jį suėmė ir, ir nužudė 41 metais, kuomet nemažą dalį Lietuvos kalinių vežė į Baltarusiją, o ten prie Červenės išlaipinę tiesiog durtuvais subadė, kastuvais uždaužė. Na, masiniam žudynėm užsiėmė. Kai kurie liko gyvi, bet Bizausko jų tarpė, jų tarpė nebuvo. E, nepatiko, nepatiko žemės ūkio reikalų ministras, kurį galų galę Smetona ir, ir, ir iškrapštė iš vyriausybės, nes jis pasiūlė žemės ūkio reformą, maksimum 50 hektarų palikti, o kitą žemę išdalinti valstiečiam iš esmės tą ir reikėjo padaryti. Na, bet Smetona su savo tą naująją lietuvišką bajoryją, su jos ugdymu, su pataikavimu senai aristokratijai, na, jam čia tai buvo visiškai nepriimtina. Beje, ne, ne kaip ir krikščiūną pakeitusiu Audienų santykiai susiklosti, nes tuo metu atgavo Lietuva Vilnių ir Audienas pasiūlė gyvendinti tenai žemės ūkio reformą kaip Lietuvoje. Tiesą sakant, jeigu tai būtų padarę, tai tos Vilniaus krašto valstiečiai būtų už Lietuvą galvą padėję. Pamirštų ten visus Pilsudskius, nu bet kaip tai padarysi? Smetona, Smetona, ne, griežtai. Nei su Lenku Želigovskiniais dvarininkai susidoroti, na iš vieno tik tai, iš, asmeniškai iš Luciano Želigovskio taip dvarą atimė. Buvo jam ten padovanotas tai, tai visgi neapsikentė ir atėmė tiesą Želigovskį nuo to nei šilta, nei šalta, jis jau ten buvo užsienį Londone. Beje, grįžo iš Londono į sovietinę Lenkiją be jokių žmogus problemų. Prisidėjo prie to, kad išeivijoje atsidūręs Lenko aukso, aukso atsargos iš, iš Londono būtų atiduotos komunistiniai valdžiai. Na, tai už tokius nuopelnus nieko baisaus jam Lenkija ir, ir nepadarė. Na, žmogus prie visų valdžių tinkantis. E, tiesa, gal čia irgi reiktų pridėti gyvenimo antroj pusėje, tai ketvirtam dešimtmetį Žiligovskis, na kartais tai net už lietuvius jau pasisakydavo, kad nustotų ten Vilniaus, ten Vilniaus tuos lietuvius engė. E, pradėjo bitininkystę užsiimti kažkokias tokias okultinės, neokultinės, ne, savo išgalvotas istorijas apie praeitį didingą pasakoti. Žodžiu, jį susitikus jau ten politinio elito atstovai taip žiūrėjo, kad, na, senelis e, senatvė nedžiaugsmas, proto neprideda, kažkas, kažkas tokio. Na, bet tiek to su tai Želigovskai, svarbiau buvo, kad kad konfliktavo Smetona, Smetona ir konfliktavo e, rimtai ir, ir kartą minėta šiam kurse Leona Bistra, taip pat iš švietimo ministro išvijo nes jis siūlė e, privačių mokyčių mokyklų mokytojam pensijas mokėti tais metais, tais metais. Baisesnis nusižengimas bistro buvo, kad jisai ėmė ir e, Smetona prisiminė, kad Jonavoj koks ten puikus senas mokytojas yra, reikia jį padaryti gimnazijos direktorium, sakykime, kur nors gal panevežį ar kur. Tas mokytojas netitiko ten jokių reikalavimų ir bistras numojo ranką ir nieko nedarė. Na, sužinojęs Smetona, kad jo valios nevykdo, pasistengė, kad, kad per sekantį vyriausybės pertvarkymą bistro nebeliktų. Na, tas sekantis vyriausybės pertvarkymas įvyko, buvo beveik neišvengiamas. Tai taip, vyriausybės tą visuomenės konsolidavimo politiką, nes ta vyriausybė Černiaus ir vadinosi, jie ir deklaravo, kad yra bendro darbo, tai bendro darbo visos visuomenės, visų politinių jėgų, krizės akivaizdoje Lietuvos netekčių, kad kaip nors išgyventi. Na, kaip nors išgyveno, bet gegužės 10 dieną įpleškino na, atsiprašau, ne, ne, ne, ne žodis, bet kitaip nepasakysi, paskelbė. Nepaprasto meto įstatymą iš esmės, kas esmės valdymą įvedė, kad jau net ir ministras negalėjo niekur e, nuvažiuoti ir, ir savo mintis kažkur visuomeniai pareikšti. Pasibaigė važinėjimai, pasibaigė ir, ir savotiškai bendro darbo ir ar pilietinio solidarumo užmojai. Tuo tarpu Smetona vis labiau erzino kitas žmogus, tai yra Stasys Raštakis. Na, apie Raštakį porą žodžių, porą žodžių. Visų pirma, taip, žmogus gabus, jokių abejonių nekelia ir kaip kariškis, ko gero, na, kaip kariuomenės administratorius. Kaip karo vadas sunku pasakyti, kiek jis vertas buvo, mažai karuose dalyvavo kaip, kaip karininkas. Šiaip dalyvavo jis ten mažas ta, paauglys būdamas, per pirmą pasaulinį karą išėjo kariauti kaip savanoris, prisiplakė va toks fronto vaikas, užaugo. Mm, e, Lietuvos nepriklausomybės kovose, kadangi na patirtį kovinę turėjo, tai taip išsitarnavo, jau buvo suteiktas jam leitenanto laipsnis, bet dar nei antpečių, nei, nei uniformos neturėjo ir tada buvo sunkiai sužeistas, papuolė bolševikam į rankas. Kadangi neaišku, čia kaip ir eilinis kažkoks, tai nieko baisaus jam nenutiko, išgydė. Ir, ir Rusijoje dar net jis ir dirbo sąskaitininku buhalteriu, toks faktiškai laisvai pusiau gyveno. Na, kas liūdėjo iki kokio lygio nusirito bolševikam valdant e, Rusiją, kas nutiko Rusijos išsilavinusiam žmonėm, jeigu jau jisai na, Raštikis ne tai, kad gimnazijos tuo metu nebaigęs, jis vidurinio mokslo nebaigęs. Ir va, Rusijoje, kuris ten Voronėžė ar kažkur buvo, tvarko buhalteriją, kaip menedžeris finansų, kitaip nepasakysi. E, pasirašius taikos sutartį, leidus grįžti Lietuvą, grįžo į Lietuvą, na ir toliau tęsė karinę tarnybą ir paraleliai mokėsi. Mokėsi, jis iš tiesų baigė eksternų gimnaziją, E, studijavo, vėliau buvo išsiųstas karo akademijose mokytis, na ir, ir taip ne, nebuvo saldafonas kažkoks mulkis, iš tiesų, e, sakyčiau, gabus ir užsienį galėjo mokytis ir dar vėliau, kai atsidūrė Amerikoje, jis pats dėstytoju. Na, žinot, Amerikoje kariniam koledže bet ko, bet ką dėstyti tikrai neleisdavo. Na, raštikis tai daryti e, sugebėjo. Ir, na ir ką, leitenantas ir leitenantas, na, tarnautų ir tarnautų, svajonių viršūnė turbūt ten būtų majoras ir, ir koks, gal, galbūt pulkininkas į atsargą išeinant. Bet e, nutiko, kaip nutiko, o kasgi nutiko vedė. Na, vedybos bet kurį vyrą žmogum padaro, o jau raštikį tai padarė ypatingo žmogum. E, svarbu ne, ne kad vedi, svarbu ką vedi. Na, vedė jisai smetonos e, dukterėčią. Ir nu, žiūrėkit, koks ten atsitiktinumas faktiškai ir kaip pradėjo jo karjera gerėti, tai, tai gražu žiūrėti laipsnis po laipsnio, pareigos po pareigų ir galiausiai taip tapo kariuomenės vadu Lietuvos. Nors buvo ir veteranų, ir už jį vertesnių, ir, ir nežinau, ten gabesnių, ir nusipelniusių, ir su didesnė patirtim, bet ne, jis visus e, pralenkė, visus nuvijo, nes e, ir Smetonienė jį staseliu vadino, ir Smetona teigiamai žiūrėjo, ir bendrai Smetona nuo tų visų išdavyšių, man regis, jam kažkoks vidinis lūžis ten po e, visų valdemarininkų įvyko. Jisai nustojo pasitikėti žmonėm, su kuriais nėra susijęs, na, kažkokiais labai artimais santykiais. Na, čia gal visų diktatorių bėda favoritizmas kur čia bežiūrės, ar, ar šiaurė, ar pietus, visur tą patį matysime. E, nežinia kas, prisiplakeliai, kokie ten vyrėjai, gydytojai, dantistai, apsauginiai, tampa aukščiausiais valstybės vadovais, nes arti e, buvo diktatoriaus. Metonos atveju ne visai taip. Jisai matyt e, labiau pasitikėjo tai žmonėm, kuriuos pažinojo nuo jaunystės ir vaikystės, jam tai buvo svarbu, kurių tėvus pažinojo, tai irgi labai svarbu na ir tie, kurie su juo susigiminiavę. Nu, tai ką jau čia bekalbėti, taip ir, ir jo žmona įtaką darė, ir, ir žmonos mm, sesuo Jadvyga, e, na ir jos vyras Tubelis ministru pirmininku, na du kartus vos ne dešimt metų Lietuvą valdė. Mm, na ir, ir, ir aš tikis štai iš, iš tokių. E, šiaip smetonų, tik dėl to, kad tokią pavardę turi, ne, smetona nefavoritizavo ir ten jokius aukštus postus nekėlė. Nors taip, žmonos brolį telšių burmistrų padarė, Hodakauską tada, ar Tadeušą. Beje, irgi tipas baigė savo politinę karjerą, ne, ne, ne kuo kitu MGB agentų smogikų, pseudo partizanų, žudė kitus partizanus, išdavinėjo ir ir, ir taip toliau. Na, žodžiu, degradavo iki begalybės. Čia beje netokia jau ir išimtis, tie didieji tautininkai, jie pasirodė netokiais jau dideliais dvasios genijais. Mm, tiek Vladas Myronas tapo MGB agentu, išdavikų ir, ir visokio tokio. Tiek Smetonos pakankamai ilgametis irgi favoritas Jonas Navakas, jis e, valstybės saugumo departamentą prieš Augustiną Povilaitį vadovavo, vėliau Klaipėdos gubernatorius, ten toks save fašistų dideliu laikė, nes nesibodėjo, kad ten deržimordą vadino. Na, pavyzdinis, kaip sakant, veikėjas. Nieko po karo MGB agentėlis skundžia Tiesa, baigė e, blogai ir Mironas, ir, ir, ir, mm, ir Navakas atidirba, tapo nereikalingi, pasodino į lagerius ir pribaigė juos tenai. Laisvė nebeišėjo. Darbas Stalino agentų, jisai buvo mm, rizikinga karjera. Gėdos prisidarai ir tave vis tiek nužudo. Retas, kuris liko gyvas. Tiksliau, liko gyvi tie, kuriuos dar naudojo 53-ais ir, ir po Stalino mirties, na, jau ten kitkas Sovietų sąjungos veikėjom rūpėjo, ne, ne, ne agentų m, mm, išnaikinimas, buvusio ar esamo. Tai gerai, mm, e, raštekio iškilimas e, iškilimui, bet jisai turėjo plačią programą, kaip reikia kariuomenę pertvarkyti, turėjo minčių apie valstybės reformas, kurių Smetona nevykdė. Ir jam šis iš esmės patiko, ir rašė jis patiko. Ir nors tose posėdžiuose jis na, arbato su Sleževičium negėrė, bet e, santykiai buvo. Buvo ir, ir, ir gana rimti. Smetona šito nepamiršo. Ypatingai Smetona Raštekis nuliūdino ar įsiutino tiesiog. Komet jis 40 e, metais, naujų metų progą, parašė ten tokį tekstą, ką reiktų Lietuvai daryti. E, šitą ir, ir spausdino kariniai spaudoj. Šitos Smetona net leido, tiesiog tą žurnalo numerį konfiskavo, dabar bijau pameluoti, be, berot skardė jisai čia, čia, čia tą buvo parašęs, konfiskavo, už baisius pinigus beje juodoji rinkoje pardavinėjo po to tyliai mm, laimingi to numerio turėtojai. Na ir e, pasistengė išėsti raštikį ir išėdė ir išvijo iš kariuomenės vadų. Ir taip išvijo, kad, kad atsidūrė žmogus kaip ir tuštumoj, be, be jokių pajamų pensininkų pasidarė. Paprasčiausių. Tiesa, pensininkų irgi nepasidarė. Jam dar ten gana tyčiajantis e, paskyrė pensiją. O tyčiausi, o kur tavo pinigai girdi, ką su, švelniai tariant, šliundram pragėriai. Mm, nepamiršo, manau, raštekis to. Bet iš esmės taip, 40-ais jį iš politinio žaidimo Smetona pašalino. Tuo dar išsikasdamas gilesnę duobę tam, kas nutiko 40 metų birželio. Beje, iš viso taip, prasidėjo karas, Ir smetonai pasirinkimas buvo tarp dviejų alternatyvų, ar Vokietija, nes siūlė ir per aštekį siūlė, ir, ir tiesiogiai, ir per, tiesiogiai per Vokietijos diplomatus, kad pulti reikia Lietuvą į Lenkiją, užimti Vilnių. Jeigu lietuviai negali, tankų neturi, tai vokiečiai savo kareivius perengs lietuvių uniformam. Na, užims kiek, kiek galės, kiek norės. Susilaikė nuo tos metoną ir štai dėl ko jis vėliau tą viską iš, išaiškino ir faktiškai bet kokiam mąstančiam žmogui, bent šiek tiek smegenų turinčiam, buvo aišku, kad Vokietija karą pralaimės. Ir tai jau buvo aišku 39 metais. Jo aukščiausio pakelimo. Ir 40-ais, aišku, ir 41-ais. O jau kaip 42-ais, aišku, buvo, tai... E, Na, nu, 70 milijonų vokiečių tegul ir dar ten su savo sąjungininkais. Tegul antrą tiek, pusantro milijardo. Kariauja, e, atsiprašau, pusantro milijardo, pusantro šimto milijonų. Kariauja su kuo? Jungtinėse Amerikos valstijose žmonių ir techninis potencialas didesnis. Taip, JAV kariuomenės neturėjo. Dvi tankų divizijos viso lavo, ką jos ten išgazdint galėjo. Nieko per tris metus pasidarė tokią laivyną, tokią aviaciją ir, ir tokią kariuomenę, kad galėjo visi pavydėti. Didžioji Britanija ketvirtį pasaulio valdo. Kiek tu su ją be kariausi, ji vis tiek turės išteklių kariaut, kariaut ir kariaut. Na, tą tai ir darė sėkmingai per didelį stebuklą, iš tiesų čia visiems buvo stebuklas. Na, analitikai vėliau aiškinosi, išėjo, kad beveik dešimt tokių esminių lemiamų momentų buvo, kuomet jeigu vokiečiam truputį nepasisektų arba prancūzai kitą sprendimą būtų prieėmę karinį, e, nieko ten nebūtų užkariavęs, e, Paryžiaus neapsuptų, neužėmė, nebūtų sutriuškinę Prancūzijos, įstriktų ir įstriktų metų metam pasikartotų pirmas pasaulinis karas. At pavyko, pavyko, Hitleriui iš tiesų 30 Septintais, keturiasdešimtais sekėsi. Sekėsi visur ir tartinai puikiai. Na, Smetonai buvo aišku, kad karą Vokietija pralaimės ir Lietuvai geriau būti laimėtojo pusėje, o ne, nesusidėti su Vokietija. Tai vienas, viena idėja, kita idėja buvo tokia, kad jeigu Lietuva užims Vokietiją, ar protektoratas čia bus, ar tiesiog užims, tai lietuviai tiesiog bus sunaikinti vokiečių, ne, ne fiziškai, nutauties, kaip kad Klaipėdos krašte tie tautiniai degeneratai su savo Hitleriu iki galo ir nukeliavę į tą pragarą, kuriam atsidūrė 44-5 metais. Atsidūrė taip, kad ten tie, kurie liko gyvi Prūsijoje, patekusiai Stalino kareivių rankas pavydėjo tiem, kuriuos užmušė iš karto bent kankintis nereikėjo. E, na, bet taip. O rusai, čia ne, ne mano požiūris, o smetonus norėčiau pabrėžti. Jo nuomonė. Rusai kaip tauta yra atsilikę, ir Stalinas, ne Stalinas, sovietai, ne sovietai, da, dar labiau jie ten lietuvių, jie surusinti šimtą metų negalėjo, negalėsit dabar. Uh, sunaikinti nesugebės kultūriškai, lietuvių civilizacija yra aukštesnė ir jeigu net ir Lietuvą Rusai užgrobs, tai nieko ypatingai baisaus Lietuvai nenutiks. Na, čia tokie jo mąstymai, tai irgi, žinote, savotiški. Galėjo ir, ir nutikti. Ir labai netgi galėjo nutikti Lietuvai. Na, Keista, bet Smetona šiuo požiūriu pasirodė esantis teisus. Karui prasidėjus paskelbė neutralitetą absoliutų, niekur nesikiša. Paskelbė mobilizaciją, kad bent kariuomenė kažkokia būtų. Ai, po porą savaičių nusprendė, kad per brangiai kainuoja. Labai jau verslas pradėjo skūstis metonai, kad štai e, kariuomenę paimeni, yra kam dirbti, kitiem algas didesnės reikia mokėti, labai negerai. Na ir šiaip kareivius reikia išlaikyti, maitinti, aprengti, apginkluoti. Nu, traukia mobilizaciją ir, ir demobilizavo. Vėliau Staliną nustebino darybų metu, kad o kodėl Lietuvos tokia maža kariuomenė. Jisai siūlė žymiai daugiau Lietuvą įvesti, kad būtų daugiau mažiau taip 50-50. E, lietuvių ir sovietų kareivių. Tai kai jis ten pasiūlė 120 tūkstančių, tai Lietuvos diplomatai sakė, tai kad pas mus 40 ir tai nelabai yra. Na taip, atėjome į antrą pasaulinį karą, galima sakyti, nuogi basi ir, ir su neregėtu optimizmu. Ribentropo Molotovo paktas, Vilniaus atgavimas, kaip tiesą sakant ir okupacija, nenoriu aš nieko apie tai kalbėti, puikiai tą turite ir taip žinoti. Galima tik tai vieną pasakyti, e, Birželio Stalino ultimatumai ir noras okupuoti, visa tai buvo nulemta ne Lietuvos, galėjo čia daryti ką nori, galėjo nedaryti, mm, viskas buvo nuspręsta Maskvoje ir Baltijos valstybės buvo paprasčiausiai E, likviduotos. E, na, dar, dar reikėtų e, paminėti, kad taip, Vilniaus atgavimas ir sovietinių įgulų įvedimas į Lietuvą, spalio 10 sutartis, ji buvo reikšminga dviem aspektais. Tai visų pirma, smetonai suteikė galimybę pakeisti vyriausybę, išvykti kai kuriuos nepatikusius ministrus, Joną Černių pasiūsti, taip sakant, kariuomenę užsiminėti ir ministro pirmininku padaryti Antaną Merkį. Antanas Merkys tai kažkoks ten smetonos favoritas amžinas. Žmogus nu, kariuomeniai tendentūrą, tekimų užsiminėjęs, nei šis, nei tas naužiantis tautininkas. Tiesą sakant, daug šansų, kad buvo tuo metu jau užverbuotas Stalinu arba jeigu neužverbuotas, tai ruošiasi tai padaryti. Toks e, ne tas asmuo, kuris galėjo vienvaldiškai perimti valdžią į savo rankas, pasiaukoti ar dar ką nors padaryti. Bet Smetona visą gyvenimą politinį bent jau tempėsi, merkė paskui save, atitempė į e, Kauno burmistrus, machinacijų rinkiminių dėka išėdus Joną Vileišį. Vėliau dar, dar porą burmistrų pasitraukus, vienam numirus. Na, o galiausiai vyriausybės vadovų padarė. Mm, dar bjauriau, kad paskui save merkys tempėsi kitą žmogų. Tai Vitkauską, generolo Vitkauską, kuris, na, jis toks kaip ir garsėjo, kaip kairių pažiūrų, brolis per klaidą, ne per klaidą, na per klaidą iš tiesų, perbėgo iš bolševikų pusės per nepriklausomybės kovas, jį sušaudė, pasikaršiavo, suklydo. Eilėraštukus rašinėjo Vitkauskas, mėgo tokius visokius. Na, iš jo karo žygių ten garsiausias, kad e, per Želigovską čia tuos sutriuškinimus į savo dalinį sugebėjo didžiausią ten tokį maršą uh, E, net ir per raudonųjų kontroliuojamą teritoriją ir, ir išvengė apsupimo ir sutriuškinimo. Taip, čia, čia buvo jo didelis nuopilnas. Bet iš principo, tai Merkys jį tempė, tempė ir atitempė, nes šiaip tai nelabai jo pasitikėjo. Arba ėmė pasitikėti Smetoną, nes pažinojo, matai, Vitkausko tėvus. Vat geri tėvai, geras ir, ir sunus. Na taip, sunus geras nuo kada jisai ten sovietam dirbo, GRU ar, ar, ar, ar politinė žvalgyba, a, dievas žino, kada nors sužinosime. Bet, na, kol tokia valdžia kaip dabar Rusija, kuri visus archyvus uždariusi, tai netrodo, kad greitai tai įvyks, bet sužinosime. Na, o ta tarpo šies įkurėjas ir jos toks dvasinis vadovas, kuris ko gero nebūtų leidęs taip elgtis 40 birželį šies žmonėm, Mykolas Leževičius, išgirdęs, <clears throat> kad e, Lietuva įsileidžia sovietinės įgulas, tegul ir ribotas tas kontingentas, tegul ir keturiose tik tai Lietuvos vietose, na Vilniui, bet vėl Vilniui, Vilniui o ir e, Alytui. O Alytas, tai tiesą sakant, strateginė taškas, ta prasme, kad kieno rankose Alytas, to rankose ir Nemunas turbūt aiškint nereikia, kad Lietuvos kariuomenė, būdama nedidelė, jeigu pultų Sovietų sąjunga, gintis būtų galėjusi tik tai laikydama Nemuno liniją. Ten sutraukus kariuomenę, vat, už Nemunę, natūralios kliūtis, netaip lengva ten sovietom būtų ir užimti. Bet jeigu užimtas alytus, tai... Na, galima. Smetona, tiesą sakant, ir bandė ten sukelti kariuomenę, Vilkaviškį, Marijampolį, nieko nepavyko, dėl ko čia vėliau pakalbėsime. Taigi Sleževičius išgirdęs apie tai visai mm, tiesiog pareiškia, kad nebėra nepriklausomos Lietuvos, kito šono nusisuko ir, ir numirė. E, Sleževičiaus netektis tarsi jie šies lyderius iškėlė mm, kaip, kaip ir daugiau mm, Bizauską, Ir tai tikrai ne, ne, nebuvo gerai, nes e, Sleževičius nebūtų susidėjęs su jokiam liaudės vyriausybėm, nebūtų sveikinęs Lietuvos okupacijos, daug ko nebūtų daręs. O šie sveikėjai darė. E, visų pirma, Stalino ultimatumų pateikimas iš ašies pusės, iš Bizausko ir kitų, e, birželio tas paskutinis posėdis, jiem tai buvo galimybė pakeisti vyriausybę sudaryti draugišką vyriausybę ir pareikalavo Stalinas. Tik tai, ką Stalinas turėjo galvoj, jisai nesakė. Na, šis nusprendė, kad draugiška vyriausybė tai išvyti Merkį ir paskirti Raštekį ministro pirmininko. Ir to paskutinio posėdžio metu tas ir vyksta. Raštekis atvyksta, e, Merkys e, į šoną ir Raštekis suformuoja naują vyriausybę. Ir net e, juridiškai žiūrint, e, jisai ministru pirmininku ir buvo. Prieš paskutiniuoju ar paskutiniuoju, kaip čia skaičiuoti. Nes e, apie tai, kad vyriausybė sudaryta, spėjo paskelbti laikraštį. Tiesa, laikraštį ryte konfiskavo ir, ir sunaikino. Vienetai tik tai liko. Nes pareičiais iš Maskvos pranešė, kad ir raštekis nepriimtinas, netokia žymiai draugiškesnės nori vyriausybės, todėl vėl Merkys grįžo į savo postą. E, tiesa, jau ten iš Merkio tuo metu buvo ne Merkyso kažkokia iškamša politinė, nieko ypatingai nereiškia. Na, nieko jie aišku ypatingai nereiškia, bet visgi e, sovietų tankam šarvuočiam važiuojant laisvės alėją, Merkys per radiofoną pasakė kalbą, paaiškino, kad viskas gerai, nauja tvarka, tikrai nereikia priešintis įžeidinėti ir, ir dar ką, viskas yra puiku. Tai šiuo požiūriu ir jisai sublizgėjo, ir Kauno komendantas Jurgis Babelis sublizgėjo. Jisai taip pat išleido įsakymą, kad e, komendanto valanda įvedama, negalima buriuotis, negalima protestuoti, negalima draugiškai tik tai elgtis su sovietinė kariuomenė, jokių būdų, jokių tenai išpolių iššūkių. Ehm, panašų įsakymą visiems kariniam daliniam davė ir, ir Vitkauskas. Tai šitaip žiūrint, na, sutiko iš tiesų su, su gelėm sovietinis okupantas. Na, Bizauskas, kaip atsimena, tam posėdį dalyvavę, jisaigi dar ir priekaištavo parūkyti. Parūkimo pauzė buvo ir Bizauskas, jisai ten generolam ir sakė, kad iš raidės Lietuvos generolai, jeigu nesugeba nu, supuvusios metonos režimo nu, nuversti. Na, norėjo, norėjo nuversti, galima sakyti, pavyko. Taip pat ir tas 15 e, dienos e, paskutinis e, posėdis naktinis, jis na, mistifikuotas pačios Smetonas. Na, visų pirma, reikėtų pasakyti, kad kai posėdis jisai nevyko, Smetona apsimetė nežinia kuo, bet tik tai ne prezidentu, ne tuo žmogum, kuris gali bet ką paskirti ir bet ką atleisti. Jis tokią teisę turėjo. Nebuvo jokio balsavimo tam posėdį. Tiesiog nebuvo. Nei, nei slapto, nei neslapto. Išklausė nuomonės. Na, o ką nuomonė? Dar, dar tokia atsitempus raštikį. Paklausė, ar gali Lietuva gintis ar priešintis. Na tai, o, o ką, pensininkas niekam nevadovaujantis galėjo pasakyti, kad, na, nežinia ką, nėra čia kaip priešintis, nes dar reikės su jais dirbti, kaip raštekis išsireiškia. Na. Kiti, Vitkauskas ir negali priešintis. Pora žmonių kaip ir pasisakė, kad gal gerai būtų, Bet vėl tokiais pasvarstymais bus karas, sugriaus Lietuvos ūkį. Žodžiu, nei ašis, nei, nei smetonos e, vyriausybės dalis nieko ten rimto nenutarė. Buvo, bet tai kas griežčiausiai priešintis. Vėliau nužudytas e, švietimo ministras, Jokantas. Audėno pasvarstymai, dar, na, formaliai žiūrint, išeitų, kad nuomonės tarsi pasidalino, bet, bet vėl pasikartosiu, jokio balsavimo nebuvo, jokio sprendimo nepriimta, kad nesipriešinti, tiesiog taip jau natūraliai vat gavosi. Smetona, patys žinote, parašė, kad jam sunegalavus perdavė valdžią Merkiai. Irgi atvirai pasakius, e, kaip valstybės vadovo visiškai keuliškas polgis, vien dėl to, kad jis vėliau e, nuvažiavęs e, na, Itkūnose, Vilkaviškį, na, bando sukelti kariuomenę, o kas jis toks juridiškai? Taigi niekas, atostogaujantis pensininkas, valdžia visą perdavė Merkiui, niekieno neverčiamas Ir bando jį atgal gražinti, ir sieną iš Kauno uždarė, ne, ne rusai, ne, ne, ne Dekanozovas, Stalino emisaras, jis iš 15-16 naktį atvykęs mm, į Kauną. Ne sovietų ambasadorius Nikolajus Poznekovas, kuris, tiesą sakant, 40-41 metais daugiau čia reiškia negu Dekanozovas, toks tikras valdytojas Lietuvos ir buvo. E, tiesa, blogai baigė Jisai diplomatas buvo, pasiuntinys, Sovietų sąjunga garsėjos ambasada degtinė rykrais dideliais kiekiais. Na ir 40-41 jam čia sveikatos nepridėjo. Prasidėjus karui taip gėrė Poznekovas, kad jau ten jie Jo vadovybė e, nusprendė ir konstatavo, kad žmogus yra degradavęs, netinkamas jokiai tarnybai, jokiam darbui. Na tai pirmasis Lietuvos valdytojas čia gal Lietuvos atminty ypatingų pėtsakų ir nepaliko. Žodžiu, norėjau pasakyti vieną. Sovietinė okupacija jį vyko ne Lietuvos šia kompartijos ar, ar kokios ašies ar e, vidinės krizės dėka, o iš anksto buvo numatyta, kartu visur ir, ir Latvijoje, ir Estijoje. Ir kaip jau ir anksčiau, tai buvo puikiai suderinta su sinchroniniais įvykiais vakaruose. O kasgi čia taip suderinta? 40 birželį Prancūzija pralaimėjo karą ir vokiečiai užima Paryžių. Vokiečiai užima Paryžių, Stalinas užima mažąjį Paryžių, tai yra Kauną na kauną mažuoju paryžium vadino dėl e, bulvaro gatvių su, su, su medžiais ir pešiųjų, pe, pešiųjų šaligatviais. A, iš kitos pusės Kaune iš tiesų buvo trys e, vietovės, kurios e, Paryžiais vadinosi. Žinomiausia ir ilgiausia dabar Šilainėse, kur Šilainio turgus yra. Tai va, jeigu ten kur nors gyvenate, tai galit save paryžiečiais vadintis, mažaisiais, nemažaisiais. E, taip niekam čia tas lietuvos ir kitų baltijos šalių užėmimas mm, nerūpėjo pretekstus skirtingus susigalvojo sakykim e, estus okupavo dėl to kad ten latvių povandeninis laivas buvo atplaukęs į taliną na ir atplaukė apsižiūrėjo pasipildė ko reikia ir išplaukė na ir sovietai čia paskelbė kad baisus nusikaltimas kaip čia drįso Sovietų sąjungos priešų povandeninį laivą išleisti. Tas povandeninis nuplaukė į Didžiąją Britaniją sėkmingai. Prie ko prikibo Latvija jau neatsimenu, prie lietuvių prikibo, kad rengė planus, kaip čia kariauti, užpulti, sąjungą su Latvija ir Estija, na to ir rengti nereikėjo, tai ir taip ta sąjunga buvo. Ir grobė kareivius na kareivių negrobė nes velniam ten jų reikia vienas karininkas iš tiesų dezertyravo ir vėliau jį suimant nu, nu, nusižudė su juo žvalgyba palaikė santykius na kalbėjosi kad siūlė kad ar jis kur iš Lietuvos bėgtų ar ką, ką, ką kitko darytų na o kiti grobimai tai ten kažkokie anegdotai nes vieną pagrobė ir jis pabėgo per išvietės kanalizacijos vamzdį na kaip sakant jau jų sąžinė. Ir ką jau iš to eilinio kareivio ten sužinoti būtų galėję, kokias čia paslaptis eilinės sovietinis e, kvailys, e, kaip kerzinius batus, e, arautus naudoti. Na, žodžiu, išgalvotais pretekstais Baltijos valstybė nepriklausomybė buvo likviduota. O kokį vaidmenį tame suvaidino Lietuvos komunistų partija, sužinosite sekančią paskaitą.